Він помітив, що йому полегшало, хоч він нічого й не знайшов, а скористувався знайденим раніше. А сталося це не сьогодні і не вчора. Вироблялося довго, по дрібочці, по мікрону. Брав потроху от багатьох, і справді не треба піддаватися емоціям, розсмикувати себе. Є певні позиції. Вони очевидні не тільки для нього, а й для інших. Наприклад, для баса. Правда, бас примітивізує, то треба відкинути. Але сходити з твердих позицій це просто нерозумно і невигідно. Найперше для справи. Відступить раз, Тищенко змусить відступити і вдруге. Він не може, не має права сидіти перед ним у піжамі. То просто фігуральний вислів і більше нічого. І добре, що це розуміє Василь Васильович, якому він, директор, хоче допомогти. Шкода, що Тищенко не приймає цієї допомоги. На мить його думка збилася з стежки, повернула кудись у бік, майнула далеко-далеко. Це добре, що Тищенко не претендує на його місце. І навіть що це зараз заплутався. Бо на цій посаді він майдан вже й закінчить свій шлях. Так, досягнув вершини, про яку колись навіть не мріяв. Ні, він, як і всі, думав про щось велике, значне, красиве, але то так міраж фантазія. А конкретною його мрією було стати архітектором і все. І ось не просто архітектор, а директор інституту. У рідному селі, вимовляючи його ім'я, підносять вказівного пальця. Але, зрештою, живе він працює не для того, щоб хтось при згадці про нього підносив угору пальці. І якби побачив, що Тищенко на його місці приніс більше користі, от цього не знає. Тому і відповідь на ці його думки Василь Васильович твердо поклав долоні на стіл. Все, домовилися, кінці з Гаразд, тільки ще одне. Він мов би пронизав однією думкою всі попередні, всі їхні товщу, і вирішив звернути Тевченка до вихідних позицій. Розумієш, тобі важко вибратися. Навіть тоді, коли б моя підтримка була. мало людей чекають твоєї лихої години. Тестенко здивувався і аж розгубився. Я такий поганий? навпаки, надто ти правильний. І надто все в тебе вдається, вельми благополучний. Звичайно, на перший вір. Бо хто ж знає? Ти наш крякнув. Адже ледве не прохопився, не виказав того, чого таки виказувати не треба. А ти не тільки благополучний, але й безпечний. Це людям не подобається. Він подумав, що висловився трохи неточно. Тих, що процвітають, люблять, заздрять їм і люблять, горнуться до них. Від таких людей особливе тепло, певності в житті, затишку. І сам собі здається певним. Та й такі люди завжди можуть стати в пригоді. І навіть не такі, як Тищенко. Навіть ті, що нічого не створили, не збудували, але благоденствують, тримаються на поверхні, як новий поплавок, котрий ще не потріскався, не набрав упори води, миготить серед хвиль червоно-синій, вабить очі. О, на такий поплавок ловиться риба всяка, і мала і велика. А Тищенко ще й талант. Знайомством з ним